Welcome to the Top 10 Countdown. I ja ha arribat el torn de presentar el top 10 d'aquesta setmana. Recordeu que per avui hauríeu d'escollir a través del nostre blog el que ve després.wordpress.com Amb dos nostre... S's? Amb dos S's? Amb dos S's WordPress. Eh? I amb WordPress. B doble, de Word, de, de, para, Word, amb W, saps, al principi? www.ordpress.com. Mm. E, s doncs és Ah, el punt Sí, com, sí. només un, punt. un Bueno, punt. bueno, i el nostre... Bueno, havíeu d'escollir a través del nostre blog al que després .wordpress.com i el nostre correu electrònic al que després arroba gmail.com el pitjor presentador o presentadora de la tele. I ho heu fet molt bé aquesta setmana, com totes. Quina heu pilota. estat savis i sàvies i heu posat a cadascú al lloc que es mereix. Així doncs, comencem. Molts de vosaltres ens heu parlat dels presentadors dels TV Calls o Calls TV, no sé com es diu, però bueno, és igual. Aquests programes que fan de matinada, els de truca i encerta la paraula amagada o suma els números, aquestes coses. Com no els podíem posar tots al top 10, perquè clar, els ocuparien tots els puestos, dediquem la decena posició a tots aquests professionals. euros. Ai, ai, ai, a ver dónde estás, te estoy esperando. Hola, solución. Marcas de coches. ¿Cuál es la marca de coche que tienes en mente? Un Ford. No. Eh, de Audi. O... Oh. El eh, Chrysler. Que no tenemos Chrysler. Hyundai. Volkswagen. Pues tenemos. Eh, Renault. Pues Renault no está aquí. ¿Cómo te llamas? Vive. No, dime tú cómo te llamas. ¿Qué palabra? Casi. Casi. ¿Perdona? ¿Coto? Coto. Coto. No, no, no, perdona, Coto, con P. ¿Para qué ponemos la C? ¿Para qué? Pues para que digas que empiecen por C, ¿eh? C-O, co. Ahora llamas y dices pa. Què és aquesta Què? No sé, jo, mira, que, jo aquests concursos haig de, haig de reconèixer que he trucat, vale? però són impossibles, eh? Perquè mira que intento encertar els jocs que em proposen, però tenen trampa. Per cert, sabeu que si us fixeu a les lletres petites que van sortint a la pantalla trobareu que posa que podeu fer una trucada gratis? Els típicols aquests? Sí, sí, sí. A més, per internet pots, pots anar buscant i et deixen fer una trucada gratis. Això sí, mai te l'agafen, eh? Ah. Jo, t'ho juro, vaig estar tota una tarda allà, una nit, trucant i trucant amb el Boga, re, un amic, i no ens agafaven mai. Bueno, sí, i tu vés provant. Pugem a la novena posició on trobem a una dona que va canviar de cadena de televisió i amb tota la ràbia d'aquell moment va criticar el seu exjefe. El problema és que les coses no li van anar gaire bé allà i va haver de tornar al canal en qüestió. Parlo de Maria Teresa Campos, que quan va deixar... Vols dir Ferran? Què? Campos, Campos, m'agrada el nom. Campos. Maria Teresa Campos. <laughs> vale, gràcies per l'incís. Tens un fan aquí. Bueno, Maria Teresa Campos, que quan va deixar Telecinco van i van Antena 3, li va dir això al senyor Basile. Yo no he visto en mi vida una persona que haya cogido, de verdad, una perra más grande conmigo que este que dice estas tontería. Y ha dicho que estaban encantados de que se fuera la que tenía el 26 ah, antes de que nos subiera, dijo el hijo de tu madre. Te voy a decir una cosa, cállate ya. Eh, vete a tu tierra ya y cállate ya. Tú estás aquí porque no te quieren, a ti sí que no te quieren ni allí. Que te calle que a mí no me soborna nadie. Que me has querido sobornar y por eso me he ido. Ya está, ya lo he dicho, se acabó, ya no hablo más de este tema. <laughs> que puta. Vull dir, vull dir, ara que ja ha tornat a la cadena, ara què? Ara li deu xupar el rau. Vull dir que li deu fer la pilota i tot, no? Un altre cop. Però Basile vol dir Basili? És el mateix el nom o què? No sé, és el cognom, eh, em sembla. Ah. Paolo, ah. es diu Paolo, Paolo. Paolo Basile. Paolo Basile. Ah, Hola, Paolo Basile, estem buscant feina. ha, ha tornat amb suborno o sense suborno? Això és un misteri. Fem un, pe, un pas més, no un pes més, sinó un pas més al top 10 i atenció, perquè ens trobem el presentador més desagradable, almenys per mi. Per tu? Sí, per mi. D'acord. Un home que no pot controlar les seves hormones i a la que veu una faldilla es torna boig. I ja mm. pot ser la faldilla de la Carmen de Mairena, que ell no és gens exigent. es Carlos Baute. Es el único del plató que no podrá tener una cita con ninguna de nuestras chicas. ¡Carlos Baute! Vamos a empezar por la puntita. ¿Te gusta hacer la puntita? Ay, sí, claro. Mm, ¿A quién no le gusta hacer la puntita? ¿Cómo estás tú? Muy bien. Ya te veo que estás bien. Nerviosa, ¿por claro. qué? Abrázame, chicas. Ay, me gusta a mí. Cuéntanos cosas de ti, de tu personalidad. Perdón, de tu personalidad. vaya, vaya escotazo hemos traído hoy, ¿eh? Es mi arma, la sonrisa y los ojos. Mmm, vaya arma. no, y tienes eh, más. Un par de razones para estar contenta. Empálmala, empálmala. <laughs> ¿Cómo se dice aquí? Empalmar es, está bien dicho aquí. Elígeme. <laughs> No sé, eh? no sé què hi trobes de fèsticos en això. Em sembla de mal gust algunes de les prometes aquestes que fa. <laughs> doncs jo els hi dic coses semblants, els tios buenorros, no això, perquè eh, ells no es molesten, eh? El que passa és que tu no et poden dir això que diu ell, el baute, de la pechonalidad. No, I què? Tu no saps que ara es porten els pits més petits? Que les famoses que es van posar una 110 ara se'n treuen, eh? Sí, sí, nena. Perquè Però no es poden- deixen el pit a zero, com et passa a tu. Vés-te'n vés a la merda i deixa'ns seguir amb el programa, va. El número 7 hi és un català. Ah, un català? Sí, Impossible. A Catalunya no tenim mals presentadors. apenas. Que em vinguin ara al cap així a lo bote pronto tenim el Jorge Javier Vázquez, que és de Badalona, per cert. Era de saber hi ganar? <laughs> No, Aquest qui és? aquest és el Jordi Hurtado. El ah. Jorge Javier és el de me. Soc, soc un fan també. Hola, Jorge, bueno, Javier. Bueno, és un mal presentador Tots. i també Jordi González. Eh? Oh, aquest no m'agrada ja però el Jorge Javier sí, no? Aquest m'encanta. Eh, no t'hi fiquis, eh? Bueno, bueno, eh, és igual. No t'hi fiquis, eh? Vale, eh? en qualsevol cas... No, pel Jorge Javier jo bueno, mato! ¡Mato! Bueno, ¿dónde está el cupon? és <laughs> igual, no, no és ell, no és ell d'aquí, ah, bueno. de qui estava parlant, sinó de Miquel Serra. Aquell... Hola, què tal, amigos? Aquell, aquell, Hola. el, de, el del tomate. Escolteu. Nos encontramos en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, pero hoy aquí no torean que le damos la bienvenida al Circo del Sol. La pelea por ganar el concurso de Top Noche está cada vez más encarnizada. Hoy conoceremos a un disjockey. Mira que es guapa, ¿eh? La Carmen Morales. Pues va y se pone a hacer publicidad de una cosa para ser aún más guapa. No os nota que es català, eh? Es ni mica, Es com jo, que cuando hablo en castellano se me quita el acento, eh? <laughs> A tú no gaira, pero a él se li, veu, se li treu exemple, quan va visitar un bar franquista. Oh, cagat. Atents. Buenas tardes, pues nos encontramos en Casa Pepe. Es un restaurante que se encuentra en Despeñaperros y que en el 18, bueno, eh, el 18 de julio es hoy, es el aniversario del exaltamiento franquista por excelencia. Es eh, el máximo exponente de lo poco que queda de los sentimientos franquistas. Aquest no sembla ell. Segur que és el mateix? Sí, sí, sí. És trepitjar el bar Fatxa i ja no és català. No, no valent, eh? cagat, sí. estaria amb el cul apretadet. Eh? Sí, sí, és, és molt valent. Però no ens entretinguem amb aquest cagat i parlem d'un home que va ser acomiadat del programa on treballava per ser massa crític, fins i tot amb la productora. Amb els hauria de tenir ben posats, no?, per ficar-se amb els jefes. Sí, semblava, semblava que els tenia, però això era en passat, eh? Semblava. Ara és un pilota. És Risto Mejide i mireu com a G20 critica Fernando Alonso i, de pas, com qui no vol la cosa, a la sexta per comprar els drets de la Fórmula 1. Fernandito, Fernandito Alonso, Fernandito. Supongo que eh, en los despachos de la sexta deben estar felices contigo. En total solo han pagado 40 millones de euros por los derechos de la Fórmula 1. Y la audiencia hace exactamente lo mismo que tú, Fernando. Hundirse carrera tras carrera. El pasado domingo, un 28% de audiencia vio como 13 coches te pasaban la mano, las ruedas y la dignidad por delante. Claro que esa misma carrera fue seguida hace un año por el 45% del share en esta cadena. Mira, a mi l'Alonso aquest no em cau gens bé, ni com a persona, però mira, ni com a res. Però mira, com a menys ha guanyat dos cops el Mundial de la Fórmula 1. aviam, i si ell és un fracassat, jo que no he guanyat res a la meva vida, què sóc? Què sóc, eh? Què sóc? Joder, és que no sóc res. Ja està, Ferran, no passa res. Eh, eh, eh. eh. <laughs> Pobre, Ferran. Bueno, <laughs> en fi, ja està, ja està, Ferran, va, continuem. Arribem a l'Equador amb un cuiner molt popular. L'Arquillano. No. Doncs no en conec cap més, eh? Bueno, en Ferran Adrià, però no presenta cap programa. No, no, no és cap dels dos. És Santa Maria el cuiner de Rota, un home que té la cuina feta un merder, que mai no troba res, que el plat més currat que sap fer són els tallarines a la carbonara i ell mm. de sobre, com no sap dir tallarines, diu espaguetis. En fi, un home tan poc professional que no apaga el mòbil quan comença a treballar. Hombre, Esto es directo. Pues nada. ¿No será que me ha salido? Sí, dígame. Dígame. Dígame. Sí, dígame, ¿qué pasa? ¿Con quién, ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Tú quién eres? Sí, ¿con quién quiere hablar? ¿Con quién? José Luis aquí, soy yo. Vamos a ver. Estoy grabando, estoy, estamos en directo, tío. Está trabajando, pues venga, ¿qué quieres? Y Antonio, te tengo que dejar porque se me va a quemar aquí, hijo. Venga, después te llamo yo, ¿vale? Antonio, venga, Antonio, después te llamo jo. Sisplau, quina falta escoltar l'audiència aquest home, no? Com que agafa el telèfon en directe? És que té collons, eh? Té co... Té... Me... Bueno, un segon, l'agafo un segon, eh? Ah, ah aquest teu? Es... Ah, que... Eh, oh. sí? sí? Qui és? Qui... No, no tinc gaire cobertura. Digues, qui, qui és? Qui vols parlar? En Ferran? Sí. Sí, digue'm. Ferran, si vols parlar fora, fora de l'estudi, si us plau, que, que estem fent un programa en directe. Ma Ferran. mama, mama, després et, mama, després et truco, que estic... No, pizza, sí, pizza. Vale, Ferran. després et truco. Adéu, adéu vinga, adéu, adéu, adéu. Digue-li que jo també vinc a sopar. Vale, bueno, ja penjat. Que això no es torni a repetir, Ferran. Perdona, és que està ma mare que volia sopar. Bueno, va, no a la posició sopar. número 4 hi ha una dona que fa molta ràbia. És Concepción Valenzuela. Curri mm. pels, curri, sí, curri pels a mi. Cachonda. Oh, curri. ¿Qué opina això dels nacionalistas catalans? De repente los políticos catalanes en un afán por ver quién es más nacionalista, hay como una carrera y de repente estamos viendo que se trata de exigir cada vez más y pedir cada vez más. Cansa mucho vivir con alguien que siempre se está quejando. Y ese cansancio se produce con unos políticos nacionalistas con un vecino. Es decir, no hay cosa más inaguantable en una casa, en un edificio, que este vecino que se queja de todo todo el tiempo. Es muy pesado. Pesaus que no paren de queixar-se. Bueno, ja fa el mateix, però des de l'altra banda de la vorera, eh? que no serà perquè no es queixa de Zapatero. Però no em vull allargar gaire, que ja estem al pòdium d'aquesta setmana i sé que esteu nerviosos. Allà ho veieu. I no és per menys, perquè tenim les tres primeres posicions ben carregadetes. A l'esglau més baix d'aquest pòdium, un home ha d'estat un president. I no us sorpreneu que també és presentador, sí, sí, oh. és Hugo Chávez. I ara l'escoltarem fot, fotent una bronca als seus càmeres perquè cobren hores extres per, mira quina, quina bogeria, eh, per treballar els diumenges. Mientras más largo es el aló, presidente, mejor para ellos, porque cobran por hora. Una cosa perversa. Eh, tienen un vicio. Porque quieren cobrar el domingo, cobran cuánto es que cobran por hora el domingo. Fíjate tú, ocho horas por cada hora extra. ¿Ve? Y entonces si se quiere cambiar eso, a ah, nos arman un zafarrancho. Ahora yo les pediría a ustedes, mírame, ¿cómo te llamas tú? ¿Tú eres capaz de trabajar voluntario sin cobrar eso? Lo harían, seguro. Demuéstrenmelo primero. No fixa't que a mí me em sembla poco eh, que cobren 8 horas por cada una treballada els diumenges. Si el programa de Lugo es infumable. I a sobre vol que treballin gratis. Va, home, va. Que toma té una cara. Que a la televisió i a la ràdio ningú no treballa per la Face. <clears throat> Bueno, d'haver-ne n'hi ha. Jo no en conec a cap, eh? No. Però hi són. Donem, <laughs> donem un passet més encara en aquesta escala cap al primer lloc i arribem a la segona posició on es troba Carmen Ornillos, coneguda pel seu gran nivell d'anglès. Nens i nenes, pareu atenció que aprendreu molt, molta pronunciació. Y hablamos ahora de Kili Minogue, Hollywood, Amir Her, Justin Timberline, Britney Spears, de Andre Hepburn, Winnie Paltrow, Wirachi, Rucci, Carrie Bobby, Britney Spears sin sexo, Britney Spears desnuda, una Britney Spears que no aprende. Kili Minogue, Justin Timberline, com es nota que té el first. Què, Anaí? No, que jo en conec una que va dir Justin. Justin, Justin Timberlake. Bueno, és Aquesta que almenys... Sí que és Justina. bueno, Bueno, no sé qui, qui té més pecat, eh? Bueno, el que deia, com es nota que, que la Carmen Ornillos té el first. Què dic el first? L'advance. Què dic l'advance? El proficiency. Què dic el proficiency? El, el... Bueno, no em sé cap més després del prof, però, però ella el supera de molt. Però la Ornillos no és només coneguda pel seu anglès natiu, també per la bona relació que té amb els companys de feina. y la verdad es que estoy deseando que aparezca el videoclip, pero no sé si mis compañeros serán capaces de encontrarlo, deben de tener mucho eh, trabajo y se les ha perdido el vídeo. Bueno, pues eh, que sí, que no. No nos sabemos ninguna para cantarla nosotras, ¿no? No, pues la verdad <laughs> es que mejor no cantes, que vuelves a salir, que vuelves a salir en el zapping. Un saludo para Patricia, por cierto, que ya me conocen, fíjate. Fíjate qué interesante que te conozcan ya. ¿Qué, Marc? ¿Trobas la sintonía que o no? Sí? No? Ah, ah, ah, això és un cachondeo, home. Eh, espera un moment, jo, jo vull saludar la gent de Tiana, que ja em coneix. Fixa't, que interessant que et coneguin, sí. que interessant. <laughs> En fi, ara sí, ja hi som, ja estem. Arribem a la part més alta de la classificació, a la meta. I sabeu qui es troba allà? Qui? Qui? Qui? qui va, digues, què? Letícia Sabater! Con mucha marcha! I al mediodía, alegria! Sí, la mateixa. I atenció, perquè en exclusiva aquí, per al que ve després, ens dona una lliçó ¿Qué son los sinónimos? ¿Qué son? ¡Eh! ¡Hola, marchosos! Estoy consultando mi diccionario de sinónimos. ¿Sabéis lo que es un sinónimo, no? ¿Alguno no? Ah, pues yo os lo explico, hombre, es muy fácil. Es una palabra que tiene diferentes significados. Por ejemplo, vamos a ver, os voy a poner un ejemplo. La palabra polo, ¿vale? Veamos cuántos significados tiene. Bueno, pues fijaros, la palabra polo puede significar una prenda de vestir, puede significar mm, un polo, o sea, un helado, También podemos estar en el Polo Norte. ¡Uh, ¡Qué frío hace! ¿Eh? Y también puede ser un deporte. El polo, claro, ya sabéis que se juega montando a caballo. Jo estic flipant, jo estic flipant. Això no són sinònims. Anaïs, si us plau, fes el favor d'explicar als nens i nenes que ens escoltin què són els sinònims. Mama, mama escolta, que no ho saps tampoc. L'altre dia em va dir que no ho saps. D'acord. I mama, fes pizza, que jo tam... fes més pizza que jo també vinc. Mama meva. Sí, exacte. D'acord, nens, escolteu això, eh? pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pirila, minga, cipote, carajo. Hey. Això sí que són sinònims. Diferents paraules que volen dir el mateix. Penis. Tiene nombres mil. <laughs> Tiene nombres mil. Tiene nombres mil. Ja està. El miembro viril. De la banana. La banana. Molt il·lustradora, eh, la teva explicació, Anaïs. Gràcies, gràcies. Doncs, si us sembla, finalitzem aquesta secció amb el Leti Rap. Vinga, Marc, la trobes o què? Mueve el body sin parar, comienza Leti brazo izquierdo arriba, movimiento circular, tronquis a la izquierda, esto es Leti Si te enrolla el Leti no te cortes ya bailar, brazo derecho arriba, movimiento circular, tronquis a la derecha. Leti Este nuevo ritmo y de moda vas a estar, vuelta entera dando palmas, contraseña y